Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد barcha hamd va sanolar yakka Alloh subhanahu va taologadir. U yakka ilohdir va o'zi yaratgan barcha jonzotlarini nazorat qilib turguvchidir. U mehribon va rahimli va tavbalarni qabul qilguvchi zotdir. Biz mu'minlarning barcha qilgan xayrli amallarimiz va barcha ibodatlarimiz uning uchundir. Albatta u hidoyat qilgan bandasini hech kim adashtira olmaydi. va o'zi adashtirgan bandasini hech kim hidoyat qila olmaydi. Biz u zotga istig'for aytamiz va har bir xayrli ishlarimizda uning o'zidan madad so'raymiz. Anbiyolar imomi bo'lgan Muhammad alayhi salomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning siratlari biz mu'minlar to'g'ri hayot kechirishimiz uchun yetarli namunadir. Biz mu'minlar umrimiz mobaynida imkon qadar u zotga va u zotga ergashgan yaxshi insonlarga taqlid qilishga harakat qilamiz. Alloh taolodan u zotga va u zotning ahli oilalariga qolaversa, u zotning yo'lini tutgan barcha yaxshi insonlarga rahmat va mag'firatlarini yog'dirishini so'rab duo qilamiz. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli islom, ahli tawhid birodarlar. Alloh yo'lida xizmat qilib yurgan mu'minlar va mu'minalar. Yangi tong, ya'ni juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Ushbu kunni Rabbimiz siz u bizga barokatli qilib bersin. Din uchun qilayotgan xizmatlarimizni o'zi dargohida qabul etsin. va har bir sa'y harakatlarimizning natijasini xayrli bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum iymon lazzatini his etgan dindoshlar. Erta tongda yana sizlar bilan havo to'lqinlari orqali iymonlashishga muvaffaq bo'lgan ekanmiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin deymiz. Sizlarga xush kayfiyat tilab, navbatdagi dasturimizni boshlaymiz. Dastur davomida sizlarning qalbingizni nurafshon bo'lishiga sababchi bo'la olsak, bahoyat shod bo'lamiz. Bugun hijriy 1435-yil Robiul Soni oyining 28-kuni. Milodiy sanada esa 2014-yil 28 fevral Alloh taolodan ushbu kunimizni xayr va barokatga to'la qilib berishini so'rab, jumadan jumagacha deb nomlangan dasturimizni boshlaymiz. Va albatta, payg'ambarimizdan qolgan hadisi shariflardan bir ikkitasini eslatma uchun o'qib o'tamiz. Abu Abis Abdurrahmon ibn Jabr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohning yo'lida biror bandaning ikki qadami chang bo'lsa, uni jahannam o'ti tutmaydi. Imom Buxoriy rivoyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohdan qo'rqqanligi sababli yig'lagan kishi sut yelinga qaytmaganidek jahannamga kirmaydi. va Allohning yo'lidagi chang bilan jahannamning tutuni banda ustida jamlanmaydi. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo sizni bizni qadamlarimizni o'zining yo'lida changlanadiganlardan qilsin.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 mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Shayx ustoz Yosir da'vatlarining davomi. صرف دومره راته وعده را که اون خلاف خبرم نکن Pokistonda 3 oy yer osti zindonida vaqt o'tkazgan bo'lsam, shu 3 oy ichida na oftob ko'rdim va na osmon. Uyg'urcha darslikning davomi. sizning ibodat ustida sobit qadam turishingiz siz bilan birga mashq qilayotganlar yoki jihad qilayotganlarning bu yo'ldan yenib ketishi bilan o'zgarib qolmasa. Siyon bitiklarining davomi. Ya'ni uning qarzi bir yillik topishining 2 baravaricha ekan. Bir fuqarosi boshiga 110 ming 216 dollardan tashqi qarzi to'g'ri keladi. Pokistonning so'nggi yillardagi talofatining hisoboti 13198 taga oshgan. Ko'rinib turibdiki, Iroqda oxirgi 7 yil ichida mujohidlar hujumi avvalgi yillardan ko'ra shiddatliroq kechgan. Jihodga chiqishga ikkilanganlarga qilingan da'vatning davomi. Chunki onlar Allohning farz qilgan bir ibodatni band qilyaptilarki, shunday bir narsada bironta mahluqatga itoat joiz emasdir. Tarvuzi qultig'idan tushgan Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO qo'shinlari Afg'onistondan qochmoqda. Ularni faqatgina samolyotlarga o'tkazib jo'natishdan iborat emas, behisob texnikalarni quruqlik, havo va dengiz orqali olib ketishlari kerak. Tashqaridagi muxlislarimizdan internet orqali kelgan maktublar. Sizlarni bu dasturlaring bardavom bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Bizga sizlarni barcha tayyorlagan sahifalaringiz yoqadi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Juma Ustozlar dars qildinar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar bizni sen tergab qolding sen namoz o'qimaganingda ancha tuzuk eding sen nimaga buyursak ho'p derding nima yesak ishing yo'q edi ayol ham aytadi menga shu ichib yurgan vaqtlaringiz yaxshi edi deydi chunki meni tergashlik hech qanday yo'q edi endi liboslarim bilan ishingiz yo'q edi deydi ota onasi ham Ba'zi vaqtda quvonish o'rniga shunday ota-onalar ham paydo bo'ladiki, seni ichib kelayotganingda ancha odam eding Men bilan birga odamgarchilik qilib, yotinqiramasdan billa ichisharding. Sen masalan birodarlaring bilan bir yoshlik yigitlik nashi namosini surib yurarding. Endi sen o'zingni tashqari boshqani ham tergay boshlading. Seni bu namozing seni o'zgartiryapti shekilli biz qilayotgan ishni shu o'qigan namozing qaytaryaptimi deydi mana bu so'z voy siz endi ilgari olib qolayotgan o'g'irliklardan voz keching endi bu narsalar durust emas shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Amerika bir necha ming kilometrdan mu'minlarning qalbiga qo'rquv soladigan bo'lsa, bu ummatning qalbidagi iymonni yolg'onligi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azvadan qaytayotgan vaqtlarda bir daraxtning ostiga kelib yotdilar. Yahudiylar poylab turgan edi. Ki hamma uxlab qolgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham daraxtning tagida o'zlarini qilichlarini daraxtga osib qo'yib uxlayotgandilar. Shunda ulardan bittasi aytdiki, "Ana endi fursat keldi bu Muhammaddan qutulishligimiz" dedi alayhi vasallam. Buni o'zi qatl qilamiz." Keldida Rasululloh sallam qilichlarini olib turib, shunday boshlarida turib aytdiki, "Ey Muhammad" dedi. Rasululloh sallam ko'zlarini ochib qarasalar, ustilarida qilichni yalang'ochlab turibdi. Bu qilichdan seni kim qutqarib qoladi dedi. U kishi aytdilarki, Alloh dedilar. Hech o'zgarish u kishining vujudlarida bo'lmadi. Qo'li qaltirab qilishini tashlavordi. Qo'llari qilishini olib turib aytdilar, ki endi seni bundan kim qutqaradi? yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli siyrat ulamolari nazdida sobitga qazmon nomli shaxs Uhud jangi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga jangga chiqdi va mushriklarning 3 ta bayroqdorini o'ldirdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqda albatta Alloh subhanahu va taolo bu dinni fojir kishi bilan ham quvvatlaydi dedilar. Imom Bayhaqi va hokim Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan qilgan rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Sizlarga Qadr kechasidan afzalroq kechaning xabarini beraymi? Xatarli yerlarda qo'riqchilik qilgan qo'riqchi ehtimol u o'z ahli ayolining yoniga qaytib ham kela olmas. undan keyin o'sha televizordan anvar qori yoki boshqa katta katta muftilar o'zicha fikr qilyaptiki bu hijob arablarning milliy kiyimi ya'ni agar o'sha e'tiqodi bo'lsa o'zbek milliy kiyimida ham yurib e'tiqod qilsa bo'ladi ya'ni bu hukmni Alloh hukmini bular o'zicha milliylashtirib yubordi o'zbek o'zbekcha kiyinib ibodat qilsin yoki arab arabcha kiyinib hijobda bo'lsin deb o'zicha fikrlagani uchun ba'zi birodarimiz alloh taolo xuddi o'sha qamoqxonada shahodatga erishib eshitdik shijoati bilan borib o'sha avval bitta imomni boshiga malatok bilan urib o'ldirdi keyin o'sha anvar qorini uyiga borib eshikni taqillatib dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Mana bu diyorlarda, Saudiya diyorida juda ko'p ahli ilmlar, ulamolar bo'lsalarda, bu hukumat haqni bo'yab tashlaganligi sababli o'zini basharasini berkitganligi sababli bu yerdagi ahli ilmlar voqelikni tushunish olmaydi yoki haqiqatga yetisha olmaydi. Vaholanki har bir insonni ustida vojibot shuki, agar shu narsalarni biladigan bo'lsa, ogoh biladigan bo'lsa, ularni yuzini ochib berishlikdir. Chunki ajmal ulama ala kashf al munafiqin al mubtadi'in. Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar 28-jildida Fatvo Ibn Taymiyada ulamolar ijmo qilishganki, munofiq va bid'atchilarni kashf qilib berishlik, ochib berishlik vojib ekanligiga. Demak, har bir inson munofiqlar isha boradigan bo'lsa, bidiyatchilar isha boradigan bo'lsa, din dushmanlari dinni niqob qilib olib isha boradigan bo'lsa, ularni ochib berish vojibdir ularga. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur Bu sohada ruslarga g'olib bo'lib ko'p g'animatlarga ega bo'ldi. Yana bir hujumda ruslar ham astoydil sharofni tutishga jiddiy jahd bilan urushdilar. Ikki taraf ham bir jonga bir jon o'zini urdilar. Urush ko'p shiddatlandi. Ajalning bozori qizidi. 60 yoshli Sharof qo'rboshi o'g'li yonida, askarlari orqada ruslarni urib surib, nihoyat dushmanlarini daryoga tashlab qochishga majbur qildi. Dushmanni daryoda ko'rib, Sharof ham yigitlari bilan qiziqib daryoga otildilar. O'rislarni bo'g'ib, pichoqlab, xanjarlab, suv ichida qahramonlikni isbot qildilar. Dushman bilan olisha-olisha nihoyat Vofkan daryosida ota o'g'il mujohidlar shahodat sharafiga erishdilar. Alloh ularni o'z rahmatlari bilan burkagan bo'lsin. chorshanba Andola andola andola Ana Tavba surasini 39-oyat kalimasida Alloh taala musulmonlarga bir tahzirini yana bir kuchlik holatda yetkazib qo'yapti. Bu vaqtda Alloh taolo jangga chiqmayotgan bo'lsa, musulmonlar, ya'ni jihad ayn bo'lgan holatda Jihad kerakda bo'lgan holatda musulmonlar agar jangga chiqmayotgan bo'lsalar, Alloh taolo onlarni alamli bir azob bilan azoblaydiganini Alloh taolo va'd qilyapti. Endi bu vaqtda tafsir olimlari, mufassirlar buradagi alamli azobni ham oxirat azobi hamda dunyo azobi bo'ladiganini aytib qo'yganlar kitoblarida Ibn Abbas bu yoqda dunyo azobi haqida Alloh taolo onlarga yağmurni yozdirmaydi deb Ibn Abbas shunday e, bir tafsirdir aytib qo'yganlar, ya'ni Alloh taolo onlardan barakatni ko'taradi. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli nahl surasi 125 oyat so'ng rasululloh sollallohu alayhi va sallamga jang qilishga izn berildi alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qildi uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqodir. Ya'ni hujumga uchrayotganlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilish izni berildi. Albatta Alloh subhanahu va taolo ularni g'olib qilishga qodirdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqinda bo'ladigan fitna haqida gapirdilar. Men u zotdan "Ya Rasululloh, o'sha paytda odamlarning yaxshisi kim bo'ladi?" deb so'radim. qo'y qo'zisi ichida bo'lib, zakotning haqqini ado etib, Robbisiga ibodat qiladigan kishi va otining jilovini tutib, dushmanlarga xavf solib, o'zi dushman tomonidan xavf xatarda bo'lgan kishidir deb javob qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qo'rqma deyapti. Ba'zi bir xatolar bo'lsa o'rgatib qo'yaman, o'sha o'zingga foyda qiladi deb. Lekin jimligingda o'sha asrdan to kechasi 12 gacha men jim salomdan boshqa narsa gapirmadim bu jimliging yaxshi deyapti hamisha tilingni ehtiyot bo'l hech kimga gapirma nima qilgan ishingni faqat tergovchi yoki o'sha ugolovnik so'rasa gapir ko'chadagi boshqa milisa, boshqa formadagilarga umuman gapirma nima qilgansan boshqa ish qilganman shunaqa chunki san deylarini ham ko'rmang boshqa narsani ham ko'rmang o'zing haqingda ko'p informatsiya bermagin deyapti في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا ey birodar tama qilma agar boylik istasang farovonlik guzoronlik uy saroylik istasang mol quvib har yonga chopma tangriga toatda bo'l joy namoz ustida bo'l gar aziz joylik istasang Ey birodar, qat ko'tarma. Agar hurmat istasang, boshqalarga tavozi qil, o'zing himmat istasang, yaratganning ne'matiga erta kech shukrona qil, kelib ketmas, tugab bitmas buyuk ne'mat istasang. Ey birodar, kular yuz bo'l agar shodlik istasang. Fasod qilma, xayri xushlik va obodlik istasang. Bilki Alloh har bandani ozod etib yaratgan, bandalarga banda bo'lma, gar ozodlik istasang. Ey birodar, kibr qilma, agar izzat istasang. Bu dunyoning zavqidan kech, asl lazzat istasang, yotib g'aflat tushib qolma, axir dozaq qariga. Dini islom xizmatin qil agar jannat istasang. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Ilmli bo'lsang shoyat tinglashgan bo'lsangiz haris ilmdir bu har bir oyat alhamdulillah vahda Assolatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd bismillahir rohmanir rohim bugun yana Alloh taoloning tavfiqi bilan ustoz Yosirni ulamolarni jamlab ularga qilgan da'vatini davomini tarjima qilib sizlarga eshittiramiz ustoz Yosir ummatni haqqa da'vat qilib haqni haqqa yetkazgan bu da'vat yo'lida na Afg'oniston va na Pokiston hukumatini ayab o'tirmagan. Va shuning uchun u kishi avval Pokistonda qo'lga tushib qamalgan, so'ng Pokiston hukumatı u kishini Afg'onistonga topshirgan. Ya'ni ikki hukumat o'rtalaridagi ba'zi siyosiy kelishuvlarga ko'ra. Shunday qilib ustoz Yosir Afg'oniston zindonlarida ham qamaladi va Alloh taoloning yordami va mujohid birodarlarni sayi harakatlari sababli, ya'ni Taliban mujohidlari ushlab olgan xorijiy asirlar bilan almashtirib olishadi. Shunday qilib ustoz Yosir yana ozodlikka chiqadi va o'zini jihod maydonidagi faol harakatlarni davom ettiradi. Va xususan Pokiston inqilobini kuchayib, kattayib ketishiga katta hissa qo'shadi. va Allohni qadari bilan ustoz Yosir yana ikkinchi bor Pokistonda qo'lga tushib qamalib qoladi va oxiri uzoq azob uqubatlardan keyin Pokiston hukumatli zindonida shahid qilinadi. Tinglovchilarga ozgina tasavvur paydo bo'lishi uchun qisqagina qilib u kishi haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Quyida ustoz Yosirni Afg'oniston zindonida boshidan o'tkazganlarini eshitamiz. Marhamat. کې مې تېرې کړې ته مځکه لاندې په درې میاشتو کې مې نه لمر ولید نه اسمان کابل ته چې بوتلم دوه ویشتم د روژې و ما ته یې د اختر شپه په کور تېره کې صرف دومره راته وعده راکړه چې زموږ خلاف خبره مه کوه Pokistonda 3 oy yer osti zindonida vaqt o'tkazgan bo'lsam, shu 3 oy ichida na oftob ko'rdim va na osmon. Qobilga topshirilgan vaqtimda 22-Ramazon edi. Menga aytishdiki, qo'yib yuboramiz. Hayit kechasini uyingizda o'tkazing. Faqatgina sizlarga xilof, ya'ni Afg'oniston hukumati ziddiga gapirmayman deb va'da bering, deyshti. Men ularga aytdimki, 20 ming yil qamagin, lekin bu gaplaringni qabul qila olmayman. Sizlarga xilof gapirmay, Amerika bizning do'stimiz deb aytaymi? Amerikaliklar bizni yurtga tajovuz qilgan tajovuzkorlar deb aytmayman. Amerikaliklar ziddiga jihod farzdir deb aytmayman. O'zimni zindondan ozod bo'lishim evaziga dinni badal qilayman. Bundan ko'ra menga o'lim yaxshi. Buni men qabul qila olmayman. Men men bilan Abu Jahl Rasululloh sollallohu bilan qilgan muomalani qilinglar dedim. Ular Abu Jahl Rasululloh sollallohu bilan qanday muomala qilgan ekan deyshti. Men aytdimki, Abu Jahl ikki kishini Rasululloh sollallohu bilan haj vaqtida qaysi yerda da'vat qilsa, bu kishi majnun, sehrgar bu kishini eshitmanglar deb jar solib turishlariga buyurgan edi. Payg'ambarni gapirishdan man qilib qo'ymagandilar. Meni tinch qo'yinglar. Men ham odamlarga da'vat qilay. Sizlar ham meni orqamdan targ'ibot qilib aytinglar. Bu kishi jinni, devona bo'lib qolgan, sehrgar, buni eshitmanglar deb. Kim haq ekanini ko'ramiz. Abu Jahl Rasulullohga qoyil edi. Sizlar menga qoyil emasmisizlar? yana o'zinglarni haq deb, musulmonman deb ham aytasizlar. Bir necha oy jimjit yo'q bo'lib ketishdi. Bir kuni yana kelishib, "Ha mayli, bizni ma'qullab tayid qilmasang ham mayliga. Faqatgina og'zingni tiyib jim yur, da'vat qilmay tinch yurgin." Men aytdimki, ha, mullalarni og'zini yumib jim yurishga sizlar oylik berishinglarni endi tushundim. Kufrni ziddiga gapirmaydigan mullalarni avvaldan maxfiy oylik maoshi bor. Jim yurishlari uchun ularga oylik maosh beriladi. Endi kim oylik olmasdan jim yurgan bo'lsa, boringlar, oylik maoshinglarni olinglar. Bekorga xizmatkorlik qilmanglar. Kofirlarning ziddiga gapirmay, jim og'izni yumib yurish xizmatini bepul qilmanglar. Og'zinglarni yumib jim yurishinglar evaziga anchagina pul beradi. Menga jim yurishim evaziga nima xohlasam, mashinami, uyimi menga itoat qiladigan bir guruh odamlarni qonuniy deb tasdiqlovchi, ya'ni xizb qancha desam shunga shuncha pul berishmoqchi edi. Faqat jim yurishim kerak edi xolos. Bugun mana bu odamlar kufrni kufr demaydi, dushmanni dushman demaydi, mujohidni mujohid demaydi, tajovuzni tajovuz demaydi. Bu kishilar shunday gaplarni gapirmay jim yurganiga yo amerikaliklardan oylik maoshini oladi, yoki xabarlari yo'q. Bechoralar borib maoshlarini olib olishsin. Men shunday kishilarga, ya'ni ahli ilmlarga eslatib aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi sallam aytgandilar: "As-sakit anil haqqi shaytonul ahras." Kimki haqni biladi-yu, aytmaydi, gung soqov shaytondir. Yana Rasululloh sallallohu alayhi sallam bu borada shunday dedilar: "Man katama ilman yuljamu bilijami minan nar." Kimki ilmni berkitsa, o'tdan bo'lgan yugan bilan yuganlanadi. Kimgaki ilmdan bir hukm ma'lum bo'lsa-yu, uni birovlardan qo'rqqanidan yoki pul olish evaziga yoki biron narsani ta'ma qilib bu ilmni odamlarga aytmay berkitsa, qiyomat kuni uni og'ziga cho'g'dan bo'lgan yugan kigiziladi. Men ularga aytdimki, sizlarni temir kishanlaringa chiday olaman, lekin qiyomat kuni og'zimga cho'g' solinishiga chiday olmayman. Bunga sabrim yetmaydi. Bunga toqatim yetmaydi. Buni ham qabul qilmaganimdan keyin ketishdi. Ya'ni bir qancha oydan keyin qaytib kelishdi va jihodga da'vat ham qilaver. Nima ish qilsang, qilaver. Faqatgina men talibman demagin. Mujohidman degin. Izoh. Ya'ni men talibman, Taliban guruhidan boshqa alohida mujohidman degin. Qo'yib yuboramiz. Hech bo'lmasa shuni qabul qilgin deb taklif qilishdi. Men aytdimki, bunchalik beaqlmasmanki, sizlar meni Taliban o'rtasiga ixtilof tashlamoqchilaringni tushunmasam. Qasamki, bu gaplaringni ham qabul qilmayman. Va men Talibman, ya'ni Taliban guruhidagi mujohid Talibman. Shu o'rinda tinglovchilarga yaxshi tushunarli bo'lishi uchun Izoh. Savol: Nega ustoz Yosir oxirgi taklifni qabul qilmadi? Ham ozod bo'ladi, ham jihodga da'vat qiladi, dinga xizmat qiladi, mujohidlarga rahbarlik qiladi va hokazo. Javob: Ha, shunday bo'ladi, lekin Afg'onistonda yangi guruh paydo bo'ladi. Ya'ni u shartda aytilgandek Talibandan boshqa bir alohida bir guruh vujudga keladi. Chunki ustoz Yosinni muxlislari ko'p. Tez kunda katta bir lashkar tuzilishi mumkin. Va ustoz Yosir o'zi amir, ya'ni mustaqil rahbar bo'lishi tabiiydir. Bunda kofirlarga foyda shuki, bir saf bo'lib jang qilayotgan mujohidlar ikkiga bo'linadi va tabiiy tarzda o'rtalarida ixtilof chiqib, porakanda boshlanadi va Afg'onistonni Amerika tomonidan boshqarib kelinayotgan kufr hukumatı bundan tezda foydalanadi va hokazo. Qarang, qanday ayyorlara. Ikkinchisi, bu o'rinda ustoz Yosirni qilgan ishi Ha to'g'ri, bu aslida bu kishini qilishi kerak bo'lgan tabiiy bo'ynidagi vojiboti, lekin bu vojibotni ummatning juda ko'p qismi tushunmayapti. Ba'zi tushunganlari ham yuqoridagi ustoz Yosirga qilingan va'dalar qilinadi-da, keyin shu va'dalarga uchib, yaxshi niyatlar qilib, dinga xizmat qilaman, ha bu kofirlarni aldab, boshqa ishlar qilib yuboraman deydi. lekin ming afsus kofirlar rejalashtirgan naqshasiga o'ynab beribdi. Alloh taolo hammamizga haqni haq qilib ko'rsatishini va shu haqqa yurishni nasib qilsin va ustoz Yosirdan Alloh rozi bo'lsin va darajasini baland qilsin deb tarjimamizni davom qilamiz. Men mana shu hamma takliflarni rad qilganimdan keyin Alloh taolo o'zi meni chiqarib qo'ydi. O'zim ham tushunmay qoldim, qanday ozod bo'lib qolganimni. Allohga tuganmas shukrlar qilamanki, menga bu imtihondan o'tishimda istiqomat nasib qilganiga. Meni zindonda olimlar qiylagandek qiynay olmadi. Bugun ulamolarning g'ibatini sizlarga, ulamolar majlisida o'tirgan olimlarga qilaman. Mustantiqlar, ya'ni tergovchilar savol javoblari bilan qiynay olmadilar. Chunki ular meni haqligimni bilardilar. Lekin olimlardan charchab qiynalib ketardim. Sobiq ya'ni rus vaqtida men bilan jihod qilgan olim va ulamo do'stlarim olimlar, mujohidlar nomidan kelib men bilan bahslashgani, tortishgani kelishardi. Izoh. Bu olimlar kim degan savol tug'iladi. Bu olimlar hozirgi kufr afg'on hukumatı bilan kelishib dinga xiyonat qilib, minglagan shahidlar qoniga xiyonat qilib, Buni evaziga bugun boy badavlat Qobilda emin erkin yashab, hukumatga xizmat qilib yurgan sobiq mujohid olimlardir. Ha, mayli endi unchalik qaysarlik qilmagin. Hech bo'lmasa bu bandixonada og'zingni yumib, jim yurgin. Bu yerda ruxsat-ku. Hech bo'lmasa shu ruxsatni qabul qilgin. Men ularga aytdimki, ey odamlar, men Hanafiman, Abu Hanifa mazhabi shuki, azimat ruxsatdan avlodir. Men azimatga amal qilaman. Abu Hanifani mazhabi ham shunday, azimat ruxsatlar avlodir. O'zi ham azimatga amal qilib, hayot o'tkizgan, ya'ni ruxsatga amal qilmagan, azimat yo'lidan yurgan Mansur u kishini qozilik vazifasiga ishlashligini talab qildi. Azoblanishni, qamalishni qabul qildi, lekin qozilik mansabini qabul qilmadi. U kishidan kufri gaplarni aytishni talab qilmagandi. Imtiyoz berilgandi, mansab berilgandi. Keyin bosh qozi vazifasini bajargin deyilgandi. bu kishi qozilikni qabul qilmadi. Bu siyosiy bandixona edi. Siyosiy o'yin edi bu. Abu Hanifa vaqtida Hazrat Hasan Abbosiylar ziddiga qo'zg'alon harakatini boshladi. Da'vosi shu ediki, xalifalikka Abbosiylar haqlikmi yoki Alaviylarmi? Imom Abu Hanifa aytdiki, xilofatga Alaviylar haqlikdir. Chunki Hasan radhiyallohu anhu bilan va'dalashilgan edi. Muaviya roziyallohu anhu dan keyin xilofat Hasan roziyallohu anhu ga o'tishiga qaror qilingan edi. Shuning uchun xilofatga Hasan roziyallohu anhu ni avlodlari haqliroqdir. Abbosiylar bu fatvodan xabardor bo'lishdi. Abu Hanifa sabablik Alaviylar g'olib bo'lib ketishi mumkin. Nima qilamiz endi? Uni qamab kan? Shu vaqtda shayton keldi. va mashvara berdi. Ya'ni shayton sifat insonlar. Yo'q, agar Abu Hanifani qamasang, qorotliq bo'lasan. Unga qozilik mansabini taklif qilgin. Agar qozilikni qabul qilsa, demak, u seni hukumatingni qabul qilgan bo'ladi. Ya'ni qozilik vazifasini ijro qilsa, seni hukumatingni ta'yid qilgan bo'ladi. Agar bu vazifadan bosh tortsa, xalifaga itoat qilmagani uchun qamaysan, tayyor bahona paydo bo'ladi. Shundan keyin Abu Hanifaga aytdiki, keling qozilik qiling. Abu Hanifa esa bu hukumatni nohaq xilofatga Alaviylar haqlik deb bilardi. Shuning uchun xilof chiqdi va qozilik vazifasini qabul qilmadi. Natijada qamaldi va qamoqda azoblandi va oxiri vafot qildi. Imom Abu Hanifani mazhabi ham shu edi va o'zlari ham ruxsatga amal qilmay azimat yo'lidan yurib o'rnak bo'lib ketdilar. مخالفت و کاشت قضا نمده او بندی شده برای خانه تعذیب شد دیمونه وفات شد امام ابو حنیفه مذهبم چې عظمت رخصت نه اولادی اولین په دې و په دې عمل وکړ او رخصت په دې عمل ونه Yuqorida aytilgan Alaviylar, ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh fatvo bergan Alaviylar bu Ali roziyallohu anhu ning avlodlari bo'lib, bugungi kundagi shiyalar o'zlariga mansub qilgan Alaviylardan emasligini muxlislarga eslatib o'tmoqchi bo'ldik. haris ilmdir ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmli bo'lsangiz shoyad Ushbu mavzuning davomini inshaalloh kelasi dasturlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Boshim chiqmas og'ir g'amdan, yurak sanchir dard alamdan, garchi har kim bir odamdan, kim bog'da yu kim tog'da, kimda qanday ikir-chikir, kim nelarni aylar zikr, har kimda har turli fikr, kim bog'dayu kim tog'da garchi jangda g'ozilik yo'q har hukmda qozilik yo'q bir qarorga rozilik yo'q kim bog'dayu kim tog'da kimi aytar sen qaroliq kimi kimdan dil yaroliq bitta haq yo'l bersa xoliq kim bog'dayu kim tog'da musulmon muslimga do'nmas ikki qush bir shohga qo'nmas shular ham bir gapga ko'nmas kim bog'dayu kim tog'da musulmon mo'minga ag'yor mo'min qolib yovga ansor to'rt odamda beshta yo'l bor kim bog'da-yu kim tog'da haqqa boqmas kerik boshlar o'z do'stlarin ko'zini yoshlar yetti yotdek qarindoshlar kim bog'da-yu kim tog'da har makonda turib yayroq tarafkashlar tutar bayroq bitta mazhab qalbi tarqoq kim bog'da-yu kim tog'da bilmasangiz kezing atrof axir yer fitnadan sof jangohda ham ming ixtilof kim bog'dayu kim tog'da ko'rib bildik kezib maydon boshqalarni qo'yib bir yon muhojirga boqing obdon kim bog'dayu kim tog'da boshim chiqmas og'ir g'amdan yurak sanchir dard alamdan garchi har kim bir odamdan kim bog'dayu kim tog'da نحن أنصار الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي Ahmad aka, mana yaqinda birodarimiz, kasbdoshimiz Salama Sangardan qaytib keldi. Keling u kishini ham shu suhbatimizga tortsak-da, Sangar tafsilotlaridan, taassurotlaridan muxlislarimizga gapirib bersin. Juda yaxshi bo'lmasa, salama birodar, keling suhbatimizga qo'shiling. assalomu alaykum hormanglar akalar va alaykum assalom birodar xizmatlar bilan charchamay yaxshi borib keldingizmi borib keldik alhamdulillah ho'p birodar qanday o'tdi safarlar safarlar ham o'ziga yarasha mashaqqatlar bilan allohning nusratlari bilan juda yaxshi o'tdi yaxshi birodar keling bo'lmasam safar mobaynida bo'lib o'tgan esda qoladigan taassurot yo voqealardan so'zlab bering aytaman desam safar davomida voqealar ko'p bo'ldi Hayda shulardan bittasini aytib beraman shu sangarga tartib bo'lib do'ksonda nimaga bordik shohga borib u yerdan do'ksonga o'tirdik to'rt besh kishi keyin qancha yurdik besh soatmikin yurgandan keyin sangarga ozgina qoluvdi oxirgi cho'kkilik qoluvdi rosa qiyalik ekan tikkalik o'zi ham moshina kelishda bittada burilolmaydigan joy tikkaliklar bor ekan orqaga yurib yana oldinga yurib orqaga yurib oldinga yurib eplab o'tib ketish kerak ekan shunday qilib chiqdik ancha nimadan chiqqandan keyin cho'kkich ozgina yursak daraxtzor hamma yoq o'rmon yo'l faqat bitta mashinasiga aylanta unaqa katta emas qaboil yo'llari e, oldin ancha nima uzoqroqdan ko'rinmadi daraxtzor ekan keyin borsak bir yigirma metr qolganda bitta to'qson turibdi oldimizda oq nima ustidan shunday ko'rsangiz bilinib turibdi avariya bo'lib ketgan to'galanib ketgan qaradik qarasak nima motorlardan yog' oqib boshqa bo'lib orqalarida narsalar turibdi lom keyin egasi yo'q haligini jildirish kerak endi o'zimiz ham kech qolib ketyapmiz shomga yaqin ikkita mashina sig'mayapti egasini <laughs> muhovara qilib so'rasak xalqda ham muhovara yo'q ekan chiqmadi nima qilishni bilmasdan keyin haligi yo'ldan o'tish uchun qanday bo'lmasin eshikni ochamiz deb o'sha simni ochamiz deb moshinani u yoq bu yog'idan sim istayotgandik o'sha najmin aka nima qilib qoldi mashinani kalitini olib solib ko'raylik tushamikin deb qoldida kalit solib turib eshikka bitta uruvdi ochildi e ochildi ochildi deb nima qildik hamma to'plandi endi tagida ismlaridan nima qilib yurgizib yuradigan bo'lsa bo'lmasam turtib olib qo'yamiz deyatgandikda ancha yurgizib endi nima qilib endi tagini ochamiz deb tursak najmid aka yana nimani ham solib ko'raylikchi zamokka deb kalitni o'zimizni doksanni kaliti o'zimizni moshinani kalitini olib u moshinaga soldida unga ham bitta buradi nima bo'ldi tushdi buraldi lekin yurmadi buradi buradi yurmadi keyin yaxshi deb turib o'sha lutfulla akani o'tirgizdik rulga shofyor bo'lgani uchun o'tkirgizib o'zi sal pastlikka qaragan ekan bir turtib yurgizamiz deb bir 15-20 metrcha turtdik yurgizamiz dedik yurgizamiz dedik yurmadi haligi brek nima qilib yurmadi keyin umidni uzib yana orqaga ancha balandlik sal balandlikroq o'sha yoqqa yana turtamiz deb turganda to'xtab turinglar dedi lutfullo aka ancha nima yurib, tajriba bor ekan kam kamdan berib ko'rdi yarim оборот starterga yarim оборот berib berib 2-3 metr o'shanaqa qilib yurib ketdi yurib ketdi keyindan keyin u haligi orqaga oldik keyin orqaga olib nima qilib o'tib ketdik xullas u yerda nima bo'lgan keyin sal tepalikda tekislik yer ham bor edida o'sha yerga chiqib qarasak endi u yerda ko'rinadiyu o'sha yerga chiqib biz kutib turdikda olib qo'yishini qarasak ancha qolganda egasi o'sha avariya bo'lgan yer ekan ko'rdik daraxtlarda ham izlari turibdi moshina to'g'irlangan daraxtga tiyalib qolganda u yoqni qarasak kechasi ham qolgan shekilli nimalar yoqqan narsalar turibdi o't yoqqan boshqa kelgan hamma yoq turibdi lekin yurgizolmaganda endi shu ollohni nimasi bo'lib bitta nimada yurib ketdi bo'lmasam bu egalarida yo egasi yo'q hech kimda xabari ham yo'q egasini bo'lmasam o'zini kaliti xalqni chaqirgan boshqa kelgan lekin yurmagandi to'rt kishi besh kishi bo'lib nima qildik turtgani ham kuchimiz yetmadi bo'lmasam biz besh kishimi chiquvdik muso aka oyog'inimi to'rt kishi uch kishi turtdik to'rt kishi oshna bo'ldi o'sha bundan o'tib ketdik bu hodisa faqat yo'ldagi alloh taoloning bizga bergan yordami edi endi amaliyotda yo amaliyotga ketishdagi voqealarni aytaman desam yo karomatlarni aytaman desam juda ham ko'p muxlislar zerikmasligi uchun shu yerda to'xtataman bo'ladi yaxshi mashalloh siz bo'lgan e, sangarda birodarlar yaxshi xizmatlarni qilishib amaliyotlar qilishyaptimi qilishyapti amaliyotlar bor lekin ko'p nima emas harakat ko'p bo'lyapti lekin dushman ham nima emas birodarlar ham tinmasdan bir haftada uch to'rt marta dushmanni ishlariga kirib nima razvedka qilib amaliyot qilishyapti lekin dushman ham o'ziga yarasha hikmatligi uchun ozgina bizdan imkoniyatlari kattaligi uchun tur berishyapti bo'lmasam alloh rozi bo'lsin birodar bundan keyingi ishlaringizda ham alloh taolo o'zi sizga yordam qilsin va barcha mujohidlarga o'zi madadkor bo'lsin deb duo qilib qolamiz alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin qilayotgan ishlaringlar davomli qilsin assalomu alaykum va rahmatulloh va alaykum assalom va rahmatullohi va mana endi navbat uyg'ur birodarlarimizga keldi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله إخلاص درسنا آخر oxirini نشترمس سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Alloh mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Alloh ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Alloh ularga ular bay'at qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bu oyatdan ko'rilishga bo'ladiki, Alloh taolo o'zining roziligini ko'zlagan, niyati xolis, rostchil bandini oxiratdagi ajr savobidan sirt dunyodami o'zining toat ibodatlarga muyassar qilish bilan mukofotlaydi. Niyatning xolisligini alomati bo'lsa, birinchi, sizning ibodat ustida sabit qadam turishingiz kishilarning sizni maqtishi yoki ayblashi bilan o'zgirib qolmasa. 2. sizning ibodat ustida sobit qadam turishingiz moddiy jihatda sizga bir narsa berish yoki bermaslik talabingizning o'rinlanishi yoki rad qilinishi bilan o'zgirib qolmasa. 3. sizning ibodat ustida sobit qadam turishingiz siz bilan birga mashq qilayotganlar yoki jihad qilayotganlarning bu yo'ldan yenib ketishi bilan o'zgirib qolmasa. 4. Sizning bu yo'lda mang'uchilarning ozligidan zerikishlik his qilmasligingiz. Vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Suratu Ali Imron. Imron. Bismillahir Rahmanir Rahim. وما محمد Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ltirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ltirilsa, orqonlarga yenib olamsizlar, ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladigan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilchi ziyon olmaydi. Alloh shukr qilg'ichlarni mukofotlaydi. yuqorqi omillarning qaysi birida bo'lmasin irodangiz bo'shab qoladigan bilib qo'yingki bu sizda xolis Alloh rizoligi uchun amal qilish tuyg'usining yo'qligidan derak beradi jihad sohasiga qadam qo'ygan xolis niyatlik har bir musulmon shuni bilishi lozimki u bu yo'lda taqdim qilgan cho'ng kichik oz ko'p har qandoq badal g'alaba qilish va davlat qurishdan iborat jihodning dunyolik g'oyasi amalga oshsin yoki oshmasin yaxshi amal hisoblanadigan bo'lib egisini oxiratda savobga erishtiradi suratu tavba ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا من عدو نيلا ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Bu, ya'ni ularni jihodga chiqmay qilib qilishdan ma'ni qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchirgan ussuzlik, tartgan japa mushaqqat va ochliq ularning kofirlarni xopiliqqa soladigan har bir qadami, dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilvatmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsa va jihad uchun bosgan har bir musabsi ularning qilgan amallarga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi. Harbiy ta'lim bu oyatning ichiga kirib ketadi. Chunki umi Alloh yo'lida jafo chekish, nafiqa qilish va Alloh yo'lida bayovonlarni kezishdir. Shaksiz kofirlarni ochiqini keltiradigan yerga dastganlikdir. Shuning uchun biz musulmonlar Alloh taologa tayyorlik ko'rish va mashq qilish orqali ibodat qilamiz. U tamoman bizning Alloh Haq subhanahu va taologa jang qilish orqali namoz o'qish va roza tutish orqali ibodat qilganimizga mutlaq o'xshaydi. Mana bu hukm Alloh taoloning dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Sura Anfal 60-oyat nomer qismi degan so'zga itoat qilib va bo'ysunib mashq qilishga kelgan har qanday musulmon qarindoshning ko'nglida hozir bo'lishi lozim. Harbiy mashq va jihad bizni Allohga yaqinlashtiradigan eng afzal ibodat hisoblanadi. Nafli ibodatlarning ichidimi eng afzal o'rinda turadi. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Bir kecha kunduz ribotda turish, ya'ni jihatni kutib tayyor turish, bir oy kunduzi roza tutgan va kechasi qiyamda turgandan yaxshi. Agar u kishi ribotda turib o'lib ketsa, uningga uning ribotda turgan chog'dagi qilib kelgan yaxshi amallarning savobi joriy bo'lib turadi va u kishiga jannatdan uning rizqi yetib turadi. Qabridagi azob va savol so'roqlardan amin bo'ladi. Muslim rivoyati. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilardan ayrilib ibodat qilmoqchi bo'lgan odamga mundoq degan. Unda qilma, chunki biringlarning Allohning yo'lida urush maydonida sobit qadam turishi uni uyida 70 yil o'qigan namozidan afzal. alloh taoloni sizlarni kechirib sizlarni jannatga kirgizishini yaxshi ko'rmamsizlar olloh yo'lida g'azat qilinglar kimki olloh yo'lida to'gini ikki sig'ishni orliqidagi miqdor ya'ni amchakni bir tortib yana bir tortish orliqidagi miqdorda urush qiladigan u kishiga jannat vojib bo'ladi termiziy rivoyat hozir so'z navbatini shahid birodarimiz hasan mahsumga beramiz turkiston o'g'lonlari din islom yo'lboslari jihod uchun otlangan allohning tulporlari turkiston bil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina va sayyidina al amin va ala alihi va ashabihi ajmain amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Ma'al asab bugungi kunda biz musulmonlarning qaziyasini o'zining qaziyasiga tashlab qo'ydigan, o'zining chigira doirasi bilan hududlantirib tashlab qo'ydigan, uningga ahamiyat bermaydigan, alal aql bugungi kunda birlashmaydigan, ha, bu shunday holat bizning holimizda, ichimizda hali ham yanada mavjud. Ha, yanada mavjud. Biz chuqum sinoqqa duch kelishimiz kerak, ham sinoqqa duch kelamiz. Chunki Alloh taolo bizlarni bir qatim sinab, bir qatim g'albiydi bizni tasqab ko'may turib, Alloh taolo bizning qo'limiz orqali bir islom davlatini qilmasligi mumkin. Shuning uchun biz bu tasqilishning ustida ketib boramiz. Mumkin ati nima bo'ladi, mumkin ati nima sodir bo'ladi, vallohu alam buni Alloh o'zi biladi. Bugun dunyo kofirlari Chechenistondagi Qavqaz mintaqasida islom dinining va islom dinini tatbiq qilishning ha vujudga chiqadigan bir davlatning oldin elish uchun butun dunyo ana shuningga nazar qilib turibdi. Afg'oniston ham nazar qilib turibdi. Biz mana shu islomning ramzisi, islomning belgisi hisoblangan. Bir tarafida Amerika boshchiligidagi butun dunyo kofirlari, bir tarafda islomning ramzi belgisi bo'lgan Taliban harakati mana shu bir chelish maydonida, kurash maydonida kim yiqitadi, kim yiqiladi, butun dunyo shuningga qarab turibdi. 3 million 4 million odam labbek labbek deb Ka'bani tavob qilsin, ular kari yo'q dunyo kofirlarining. Lekin bugungi kunda qo'lga qurol olgan mana shu mujohidlarni yo'qitib tashlash uchun tamom iqtisodi bilan, tamom aql tafakkurlari bilan qarshi turmoqda. Biz mana shu ularning kuchi qarshi turish uchun hammadan muhim narsa e'tiqodimizni ruslashimiz, Qur'oni Karim hadis rasullarning ta'limotiga rujo murojaat qilishimiz, o'zimizdagi qanchalik kamchilik bo'lishidan qat'i nazar birligimizni buzmasligimiz bu biz uchun intayin muhim narsa, birodarlar. yuqori tilib oldik. 4 xalifani istisno qilib chiqargandan keyingi barliq xalifalarning davrida ilib berilgan jihad ani shu gunoh ma'siyat, ani shu musiqilarni anglash, ani shu ish ishlatma qilish bika bo'lgandan keyin yana mujohidlarning birlik safini boshlab berib, yana yurtlarni, davlatlarni fath qilib islom davlatiga aylantirib, ani shunda davom qilgan. Biz buni yushimaymiz. Bu amaliyot Yukurdu birodarimiz deb o'tdi, bu jamoat perişlerden tarkib topmagan deb. şu shu to'g'ri. Shuning uchun biz inson bo'lgan ekanmiz, bizda kamchilik bo'ladi, xatolik bo'ladi. Lekin buni ıslah qilishning yo'li bor. Peygamber aleyhissalatü vasallam siz bir huquq egisi podshoda xatolikni ko'rsangiz, uning qo'lini tutib yolg'iz joyga tatib, yolg'iz o'ziga nasihat qiling degan. Hadis bu. Shuning uchun biz amirimizda, jamoatning mas'ullarida kamchilik bo'ladi, kamchilik bo'lsa, ana u kamchilik shariatda şeriyette shariatda jinoyat hisoblanigidek. Bunda kamchilik ummaydı. Alhamdulillah. Lekin kamchilik, savallik, xatolik bu bo'lib turadi. Ana shunda bo'lgan vaqtning o'zida ro'bro o'zimiz o'zaro nasihat qilib, nasihatlarimiz, fikrlarimiz bo'lsa, jamoatning taraqqiyoti, birligi, yaxshi nasihatlarimiz bo'lsa, buni o'zaro nasihat qilish bu vojib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam din nasihat degan vaqtida kim uchun deganda Allohning kitobini qo'g'dash va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini ihyo qilish va musulmonlarning peshvolari, amirlari, rahbarlari uchun va ommaviy musulmonlar uchun deb sharhlagan. Şu cümleden biz devamlık özlerimizde nasihatini unutulup kalmasıkımız, bu nasihat fitnege ve birlikini buzuşka sebepçi bulmaslık gerek. Nasihat kılışının, emir bil maruf kılışının yolu var. Adab, ahlakı var ehli sünnet vel cemaat bekitken. Biz şu adab, ahlakka, şu yollarga ruayı kılışımız gerek. Şunun için e, yukarıdaki braderlerimizin sözü bolsun, bizim sözümüz bolsun, e, sözümüzü uzartmayımız. bizlerine taolo bizlarni kuran shu qur'oni karim hadis etrafı atrofida mustahkam mong'il nisib qilsin ana shu islom bayroqlari lepildigen islom diyarlarını qayta islom davlatiga aylantirib bizning qo'llarimiz orqali bir islom tatbiq qilingan davlat qurilishiga alloh nasib etsin ana shu ne'matlarni bizning qo'limiz orqali bo'lishga bizni alloh tanlasa bu ajab emas biz uchun allohning ko'p marhamati Şunun için biz davamlıq braderlerimiz, biz yüzümüzün kengri ziminda, kengri yaşavatkan bu ornumuzda Şu nimettin paydalanışı birge qarı zindanlarda, kamırlarda, murtad hakimiyetlerinin turumlarida, hapslarda yetib atgan qarindoshlarimizni hem unutulup qolmaylik. Bu birodarlarimizning haqqida hem davom dam duo qilib turaylik. Allah shu birodarlarimizni ham hapslardan salomat chiqib, bizning shu harakatlarimizga, islomiy jamoatlarimizga qo'shilishga Alloh muyassar qilsin. Hörmetlik radyo anlıqçı buraderler, bugünkü dersimizni şu yerde tügütimiz. Kilerki cümlede uçarışkınca sizler bilen hayırlaşımız. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh mujohid yigit dafiston shirlaring o'rnida quroli kundim izziddin qoyisi qilmoqda qur'on niyoli ko'zlaydi shahodat alloh rizasi qoyisi qilmoqda qur'on niyoli Gözleydu şahada Allah rızası İsrail ey İsrail Şeytanı qilding qoin hammani aylab hayron Dünyanı qilding veyran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم لي أهل إسلام برادر برادرلر 41 suhbat. Oxirgi suhbatimizda eng rivojlangan davlatlar dunyoning eng qarzdor davlatlari ham ekanliklarining ro'yxatini keltirayotgan edik. Avstraliya ham shular jumlasidandir. Uning tashqi qarzi 2011-melodiy yilning 30-iyuniga ichki yalpi mahsulotining 92 foizini tashkil etgandi. Ya'ni bu davlat ham yaqin 1 yillik ishlab chiqarganini o'zi yemay ichmay to'lasa, tashqi qarzidan qutula oladi demakdir. O'tgan suhbatimizda Yevropa ittifoqining yetakchi davlatlari Germaniya, Britaniya, Fransiya va Italiyaning tashqi qarzlarini keltirgan edik. O'zicha dunyoga namuna bo'lishga chiranayotgan bu ittifoqning qolgan a'zolarining qarzdorlik ahvoli bularnikidan-da battarroq ekan. Mana bulardan ba'zilarining ro'yxati 2011 melodiy yil 30-iyuni hisobida Finlandiya tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 153 foizini tashkil etadi. Demak, bir yarim yilda topadigan bor budini o'zi hech nima iste'mol qilmay to'lashchalik qarzi bor ekan. Har bir fuqarosi boshiga 68 mingu 180 AQSh dollaridan tashqi qarz to'g'ri keladi. Ispaniya buniki Finlandiyanikidan ham ko'proq 165%. Kishisi boshiga 52 mingu 588 dollardan tushadi. Shvetsiya buniki ham 165 foiz, lekin aholisi ozroq bo'lganidan bir fuqarosiga 72 mingu 594 dollardan tashqi qarz tushar ekan. Gretsiya 167 foiz, aholisi boshiga 49 mingu 525 dollardan tashqi qarzi to'g'ri keladi. Hozirda Yevropa ittifoqining eng nochor davlatlaridan biri shu. Daniya tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 196% ni tashkil etadi. Ya'ni uning qarzi bir yillik topishining 2 baravaricha ekan. Bir fuqarosi boshiga 110 ming 216 dollardan tashqi qarzi to'g'ri keladi. Avstriya 212 foiz. Buning tashqi qarzi 2 yillik topishidan ham oshib ketibdi. Kishisi boshiga 97411 dollardan to'g'ri kelibdi. Portugaliya 223 foiz. Buniki Avstriyanikidan ham ko'proq. Tashqi qarzi aholisi boshiga 47632 dollardan tushar ekan. Belgiya Yevropa ittifoqining markazi, uning poytaxti Brusselda ittifoqning barcha rahbarlik muassasalari, idoralari joylashgan. Hozirda shu davlat ham iqtisodiy tangchilik sezayotganini aytmoqdalar. Buning tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 264 foizini tashkil etgan. Har bir fuqarosi boshiga 126 mingu 188 dollardan mamlakatning tashqi qarzi to'g'ri keladi. Shveytsariya bu davlat qisman Yevropa ittifoqiga a'zodir. Xalqaro muzokaralar mamlakati butun dunyo muammolarini hal qilishga mezbonlik qiluvchi bu davlatning o'zining mana bu iqtisodiy muammosiga qarang. Tashqi qarzi bir yillik topadigan ishlab chiqaradigan jamiki boyligining 271 foizini tashkil etibdi. Bu degani Shveysariya yaqin 3 yil bor topganini o'zi hech vaqo yemay ichmay tashqi qarziga to'lashi kerak demakdir. Har bir fuqarosi boshiga 182 ming 892 dollardan qarzi to'g'ri keladi. Gollandiya buniki 2010-melodiy yilning 1-yanvariga kelib tashqi qarzi 309% bo'lgan, ya'ni 3 yillik topadiganidan ham oshib ketgan. Kishisi boshiga tushadigan qarzini ham qarang, 226 503 dollardan. Ana endi yetib keldik Yevropa ittifoqining o'ta nochor bo'lib qolgan davlatiga, bu Irlandiya. Uning tashqi qarzi qancha deb o'ylaysiz? 1000 foizdan ham oshib ketganini tasavvur eta olasizmi? 1 60% bo'lib ketibdi. Bu esa Irlandiya o'z xo'jaligining kelgusi 10,5 yilda ishlab chiqarishga qodir bo'la oladigan mahsulotini hozirdanoq yeb bitiribdi va shu 10,5 yil oldinga tashqi qarzga botib bo'libdi demakdir. Shunchalar ham qarzga botasanmi deng? Kishisi boshiga taqsimlanganda tushadigan qarzga qarang. 482 mingu 340, ya'ni qarib yarim million dollardan tushar ekan. Ko'rinib turibdiki, o'ziga qolsa Irlandiya hech qachon bu qarzini uzishga qodir bo'la olmaydi. Bu haqda shu suhbatimizda keyinroq to'xtalamiz. Endi jahonning eng qudratli, eng boy va eng katta xo'jaligi bo'lmoq Amerika Qo'shma Shtatlarining ahvoliga nazar solamiz. Zamonamizdagi bu eng kuchli kufr davlatining iqtisodi shu qadar azimki, 2012 melodiy yilning 1-yanvariga bu iqtisodning bir yilda ishlab chiqargan mahsuloti 15 trillion 31 milliard dollarni tashkil etdi. Dunyodagi 5 ta buyuk davlatlar Yaponiya, Hindiston, Germaniya, Rossiya va Britaniyaning xo'jaliklarini qo'shganda bir Amerikaning xo'jaligiga teng kelar ekan. Xo'jaligida 1.5 milliard aholisi bor bo'lgan Xitoy ham o'zining 10 trillionli iqtisodi bilan AQShning 15 trillionli ro'zg'orining faqat 3 dan 2siga yeta olgandir xolos. Holbuki, Qo'shma Shtatlarning aholisi 313,5 million bo'lib, Xitoyning xalqidan qarib 5 marta ozroqdir. Demak, ishlovchilarning soni ham shuncha martalar kamroqdir. Ammo shu miqdor xalqi bilan ham Amerikaning iste'moli shunday ko'pki, o'tgan 20-melodiy asrning 60-yillarning oxirlaridan boshlab bu davlatning chiqimlari daromadlaridan oshib keta boshladi va xo'jaligi kamomat bilan bo'ladigan bo'lib qoldi. AQShning bir yilda ishlab chiqargan jamiki mahsuloti shu bir yilda qiladigan xarajatlarini qoplolmaydigan bo'lib boraverdida, nihoyat 2011 melodiy yilning 18 noyabrida ichki yalpi mahsulotining 101 foizini tashkil etib yubordi. Bu degani esa shuki Amerika o'z xo'jaligi bir yilda qancha ishlab chiqarsa, shuning barisini va yana shuncha miqdorda tashqi qarzni yeb yuboradigan davlat bo'lib qolgan. AQShning har bir fuqarosi boshiga 50 ming dollardan tashqi qarz to'g'ri keladi. Yevropa ittifoqi misolida bundan da ko'proq qarzga botganlarni ko'rdik. O'zining topishidan ko'ra 2-3, hatto 10 baravar ziyodroq iste'mol qiladigan Irlandiyadagi davlat ham bor ekan. Biroq ularning barchasi kichik hududli davlatlar bo'lib, qarzlarining miqdori millionlab yo milliardlab Germaniya, Britaniyadek kattaroqlarniki esa boring 2-3 trillion dollardan hisoblansa, Qo'shma Shtatlaridek iqtisodiy nahangning bir yillik tashqi qarzi 15 trillion dollarni bosib ketyapti-da. Bu ulkan xo'jalikning bunday moliya inqirozi qolgan olamga o'z ta'sirini albatta ko'rsatadi va ko'rsatmoqda ham. Misol uchun Amerika davlatining chiqimlari kirimlardan 2 barabar ko'p bo'lganidan 2011 melodiy yilning may oyiga kelib mablag'lari tugab qoldi va davlatning o'z zimmasidagi to'lovlarni to'lashdan ojiz qolgani ma'lum bo'ldi. Bunday holatni iqtisod tilida default deyilar ekan. O'zbekchada sodda qilib aytsak, Amerika davlati kasod bo'ldi va o'z xalqining oyliklari yu nafaqalarini ham to'la olmay qoldi. Bunday noaniq holat 16-maydan 2-avgustgacha 2,5 oy davom etdi. Tezdan bir chorasi ko'rilmasa, Amerika butun dunyoga o'zini kasod bo'lgan davlat deb e'lon qilishi kerak bo'lardi. Buning oqibatida esa Amerikadek azim xo'jalik bilan chambarchas bog'langan jahon iqtisodida ham narx navolarning o'ynab ketishi, mol ashyolarning ozayib qolishi, odamlarning va korxonalarning pullari, haqlari berilmay qo'yishi va hokazo iqtisodiy, ijtimoiy alg'ov-dalg'ovlar bir so'z bilan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining ketidan butun dunyo iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkin edi. Falokatdan faqat bir chora AQShning yana tashqi qarzga kirishigina saqlab qolishi mumkin edi xolos. O'sha kunlarda prezident Obama oyog'i kuygan tovuqday pitillab qolgandi. Lekin AQShning Senat majlisi tashqi qarzning ko'payishiga ruxsat bermay turdi. Negaki o'shangacha ham Amerikaning tashqi qarzi 14 trilliondan oshib qolgandi. Bunday ulkan qarz yana o'saversa, davlatlarining bunyodiga xatarli ekanini senat a'zolari yaxshi bilishardi-da. Biroq shunday bo'lsa-da, mamlakatni soya solib turgan iqtisodiy inqirozdan saqlab qolish maqsadida 2011 melodiy yilning 2 avgustida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining kasod bo'lganini e'lon qilishiga 12 soat qolganda Senat majlisi yana 2 trillion 400 milliard dollar qarz olishga ruxsat berdi. Va Amerikaning tashqi qarzi endi 14 trillion 700 milliard dollarga chiqdi. Shu miqdorni davlatning so'nggi qarz cho'qqisi bo'lsin, bundan boshqa yuqorilamasin, degan qonun ham chiqardilar. Shu bilan nafaqalar, oyliklar va xo'jalikning barcha oldi berdi to'lovlari to'lanib, qo'shma shtatlarning ro'zg'ori yana o'z iziga tushib ketdi. Lekin haligi 2,5 oylik noaniqlik kutish vaqtida Amerikaning kasod bo'lishi ehtimolini ko'rib, u bilan oldi berdi qilayotgan tomonlar o'z g'amlarini yeyish payiga tushib qolishdi va shuning o'zidan ham bir qancha iqtisodiy alg'ov-dalg'ovlar, sinishlar ishlarning orqaga ketishi kelib chiqdi. Oltinning narxi-ku dunyo bozorida shu 2,5 oyda 2 marta keskin ko'tarilib ketdi. Bular hali inqiroz yuz bermay turib shunday bo'ldi. Mana bu Amerikadik ulkan xo'jalikning jahon iqtisodiga ta'sirining bir misoli edi. Endi Qo'shma Shtatlar o'zining bu 16 trillionli tashqi qarzini uza oladimi o'zi degan masalada buning uchun bu mamlakat bir yilda ishlab chiqaradigan jamiki mahsulotini o'zi yemay ichmay to'lasa uza oladi. Buning esa hech imkoni yo'q. Chunki yema ichmay yashab bo'lmaydi-ku axir. Yana bir yo'li bor. Bu davlat o'z chiqimlarini borgan sayin kamaytirib boraveradi-da, bir necha yillardan keyin tashqi qarzini yengillata oladi. Bu qaysi chiqimlari? Amerikaning asosiy chiqimlari harbiy sohaga bo'lgan xarajatlaridir. Qo'shin eng oldi qurol aslaha va texnikalari, raketa yadro quroli, butun yer kurrasini qamrab olgan harbiy bazalari olib borayotgan urushlari bu davlatga juda qimmatga tushib borayotgandir. Bordiyu bu sohadagi xarajatlarini kamaytirsa, AQSh jahonga yurgizayotgan hozirgi hukmronligi yu dag'dag'alardan voz kechishiga to'g'ri keladi. Bunga esa bu davlat hech ko'nuvchi emasdir. Amerika hech qachon o'z xohishicha yer kurrasining eng birinchi qudrati bo'lib turishdan pastga tushishga rozi bo'lmas. Demak, uning o'z harbiy xarajatlarini ozaytirishiga ham umid yo'q. Endi katta chiqimlardan qoldi mamlakatning maishiy hayotiga ketadigan xarajatlari. Oyliklar va nafaqalar katta, hamma yoq mo'l-ko'lchilik, obod, oziq-ovqatlar arzon, xalqi farovon, yengil hayotga, rohatlanib yashashga ko'nikib qolgan. Mamlakatda 40 milliondan ko'proq behad semirib ketganlar bor. Amerika xalqi o'zining farovon turmushidan hech ham ajralmoqchi emas. Demak, bu sohada ham chiqimlarning qisqartirilishi kutilmaydi. Yevropa ittifoqi va boshqa rivojlangan davlatlarda ham holat xuddi shunday. Ularning moddiy farovon turish turmushga ko'nikib, o'rganib qolgan xalqlari da o'z maishatlarini zinhor cheklamoqchi emaslar. Davlatlari har qancha qarzga botsa botaversin, lekin bularning nonlari yarimta bo'lmasin. Shu tariqa rivojlangan davlatlarning bugungi qarzlari hozir paydo bo'lmagan, ular avloddan avlodga o'tib kelayotgan qarzlardir. Har bir avlod yaxshi yashash istagida qarz olib, o'zi yaxshi yashab o'taverganda bu qarzlarni uzishni esa keyingi avlodlarga yuklab kelaverganlar. Yevropaliklarning ham Amerikaliklar singari tashqi qarzlarni uza olishlariga umid yo'q. Ulardagi hozirgi avlod ham keyingilarga qarzlarini meros qoldiraveradilar. Qachongacha bunday davom etishi mumkin? Bu dunyoda har bir narsaning nihoyasi bo'lganidek bunday holatning ham o'z oxiri bor albatta. Ko'rib turibmizki, hozirda olam ahlining ko'zlarini qamashtirayotgan kofirlarning bu taraqqiyotlari xuddi qum ustiga qurilgan binoga o'xshaydi. Har zamonda qulab ketishining ehtimoli bor. Tasavvur qiling, kun kechirishlari yu butun taraqqiyotlari muttasil qarz olib turishga bog'lab qo'yilgan bu rivojlangan davlatlarga qarz beruvchi banklardagi ana u yahud qo'shtirnoqchida boy otalar bir kunmas bir kun qarz jo'mragini shundoq berkitib qo'ysalarmi nima bo'larkin? O'z xalqlariga oyliklarini yu pensiyalarini ham bera olmay qolib, elektr va gazlar o'chib, korxonalar to'xtab, oziq-ovqat do'konlari yopilib, hozirgi farovonliklari yu taraqqiyotlaridan nimalar qolarkin? Xalqlari ko'chaga chiqib ketib, jamiyatlari ontar-tontar bo'lib ketmasmikan? Aytayotganlarimiz bir xayolot bo'lmay, davrimizning kundalik voqeligidir, aziz do'stlar. Hozirda jahonning eng rivojlangan qismi istalgan paytda og'ir iqtisodiy inqirozlarga itarib yuborilish ro'parasida turgandir. Rivojlangan davlatlarga qarz sirtmog'ini ilib qo'ygan asosiy jahoniy riboxona xalqaro valyuta jamg'armasi bo'ladi. Davlatlar asosan shundan qarzdordirlar. Bu olamiy yahudo masonlik birinchi galda dunyoning yetakchi davlatlarini, shuning uchun jilovlab olganlarki, ular orqali dunyoning qolgan barcha zaifroq davlatlarini da jilovlab olishlari mumkin bo'ladi. Shulardan Amerika Qo'shma Shtatlari olamiy yahudiyatning eng birinchi qopag'on ko'pagiga aylanib bo'lgan. Rivojlangan davlatlarga tashqi qarzlardan qutulishlarining yana bir juda xatarli yo'li bor. Bu yana bitta jahon urushini qilish. Ularga qarz beruvchi egalari, ya'ni olamiy yahudiyat istagan paytida agar falon falon urushni qilsalaring, mana misol uchun Afg'oniston yoki Iroq urushlarida ishtirok etsalaring, buncha-buncha qarzlaringni kechib yuboramiz desalar bo'ldi. Qarzlari evaziga kufr davlatlari o'z xalqlaridan qurbonlar berib, har qanday urush oloviga irg'itib yuboraveradilar. 40-50 tadan davlatlarni Afg'onistonga va Iroqqa qanday qilib yubortirib olganlar deb o'ylaysiz? Ana shu tahlidda ertami indin dunyoga keladigan islom xalifaligimizga ham qarshi butun dunyo kofirlarini birinchi galda rivojlangan davlatlarni yana bir jahon urushiga solib yuborish imkoniga olamiy yahudomasonlik hozirdanoq ega bo'lib turgandir. Hozirgi bashariyatning bu ko'yga tushib qolishi o'z yaratuvchisi Alloh subhanahu va taoloning in'om etgan buyuk ne'mati islom nizomini nazar pisand qilmay shariat tuzumini qabul etish o'rniga zamonaviy but bo'lmish taraqqiyot deilgan butga sig'inib ketganlarning og'ir oqibatidir. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham rivojlanish kerak deb davlatlar o'zlarini makkor yahudning qar sirtmog'iga ilintirib berdilar. Keltirganimiz Yevropa ittifoqining jam qarzi ham AQShning tashqi qarziga deyarli tenglashib ham qoldi. 2011-melodiy yilning 30-iyunida u 16 trillion 80 milliard dollarni tashkil etdiki, bu ittifoqning 1 yillik ishlab chiqarish mahsuloti qiymatidan oshib ketib 108% bo'ldi. Jam aholisining kishi boshiga 32 mingu 92 dollardan tushar ekan. Qorun alayhillananing zamonamizdagi qavmdosh izdoshlari hozirgi dunyoning hammasini o'zlariga qarzdor qilib bo'libdilar va buning mana bu hisobini chiqarib qo'yibdilar. Qarang, butun yer kurrasining qarzi 2010-melodiy yilning 1-yanvariga 56 trillion 900 milliard dollar ekanki, Bu jahon ichki yalpi mahsulotining 98 foiziga teng ekan. Ya'ni tamomiy yer yuzi 1 yilda ishlab chiqarganini o'ziga hech nima qoldirmasdan shundaycha bersa, qarzdan qutular ekan. Yer aholisining har kishisi boshiga demakki, siz va biz ham har birimiz 8422 dollardan qarzdor emishmiz. bu juhud firibgar sudxo'rlarga. Bugungi suhbatimizdagi so'ng so'zimiz shuki, bashariyatni Yahudning qars sirtmog'idan zuhuri yaqinlashib qolgan jahoniy islom xalifaligimiz najot beradir inshaallohul qodir ki uning keldi keldisiga biz mujohidlar Allohning fazli bilan jiddu jahd etmoqdamiz. Va oxiru da'vana Anilhamdulillah. Assolatu vassalamu ala rasulillah. Va jazakumullohu khayron. assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Sen qilding vayron Isroil Isroil shayton qilding koy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Sen qilding vayron Ahmad aka mana endi navbat menga keldi. Men ham bir narsa o'qib bermoqchiman. Juda yaxshi, marhamat birodar, o'qib bering. खुदा के दीन के लिए खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सरफरोश चल पड़े खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सभी लुना सभी लुना यही है अपना रास्ता सभी लुना सभी लुना Assalomu alaykum, hurmatli Jundulloh ovozi mujohidlar radiosini tinglovchilari. Dunyo kofirlari o'zlarining 2000-yildan to hozirgi 2014-yilgacha bo'lgan ba'zi bir hisobotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, biz mujohidlar bilan qarama-qarshi jang qilib turgan Pokiston murtatlari talofat yeyish borasida dunyoda birinchi o'rinda turibdi ekan. Ushbu davlatdan keyingi o'rinda esa Iroq mujohidlaridan zarbalar yeyotgan Iroq hukumatı qo'yilgan ekan. Pokiston ichki ishlar vaziri Chudhari Nisar Alixonning tayyorlagan 86 betlik hujjatlarining ba'zi bir qismlarida 2001-yildan to 2013-yilgacha Pokiston bo'ylab 13721 ta terroristlik hujumlar sodir etilgan. Bu esa Iroqnikidan sal kamroq, ya'ni 2001-yildan to 2005-yilgacha 523 ta terroristlik hodisalari sodir bo'lgan. 2007-yilning noyabridan to 2013-yilgacha 13198 taga oshgan. Ko'rinib turibdiki, Iroqda oxirgi 7 yil ichida mujohidlar hujumi avvalgi yillardan ko'ra shiddatliroq kechgan. Fidoilik amaliyotlari esa Pokistonda 2001-yildan to 2007-yilgacha bor yo'g'i 15 ta sodir etilgan bo'lsa, 2007-yildan to 2013-yilning noyabr oyigacha 358 ta bo'lgan. va bu ko'rsatkichi bilan Pokiston hukumatı dunyoda birinchi o'ringa ko'tarildi. Ammo dunyodagi terroristlik hujumlarini hisoblash ishlari bo'yicha shug'ullanuvchi Pentagon rasmiylari Pokistonning hisob-kitobini keskin rad etib, boshqa bir hisobni ommaga taqdim etdi. AQShning terrorizmni o'rganish va uni bartaraf etish bo'yicha vakillarining hisob berishicha, Pokistonda 2012-yilning o'zida 1404 ta terroristlik hujumi bo'lgan va bu Iroqnikidan 133 taga ko'p bo'lgan. Kofirlar 3-o'ringa Afg'oniston davlatini keltirib o'tganlar. Bunga ko'ra 2012-yilda jami 1023 ta AQSh, NATO va afg'on askarlariga qarshi terror hujumi amalga oshirilgan. Diqqatingizni yana Pokistonga qaratamiz. Pokiston ichki ishlar vaziri Nisar Alixonning hisobotida amalga oshirilgan terroristlik hujumlarining 30% Xaybar Paxtunxo, 23% Balujiston, 19 butun o'ndan 6 foizi Vaziriston mintaqasiga, 18 foizi Sindh mintaqalariga tegishli ekan. Shuningdek, Milliy ichki xavfsizlik politsiya dokumentida keltirilishicha, 2001-yildan to 2013-yil noyabrigacha 48994 ta kishi o'lgan. Ulardan 5272 tasi qonunni himoya qiluvchi xodimlar, 17642 tasi politsiyachilar ekan. IVning qolgan hisobotlari aytilmagan. istixborot, maxsus kuchlar va favjiylarning o'lganlari haqida hisobotlar ochilmagan. Shuningdek, Pokistonning Moliya vazirligi 2008-yildan to 2013-yilgacha terrorizmni bartaraf etish bo'yicha ajratilgan fondini ham ma'lum bir qismini keltirib o'tdi. Bunga ko'ra 2013-yilgacha, ya'ni 5 yil muddat ichida Pokiston hukumati 150 milliard rupiyani faqat mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatgan. Ana endi bu habis hukumatning iqtisodiyotiga ham diqqatingizni qaratamiz. Mazkur hujjatlarda 10 yil ichida terrorizm oqibatida Pokiston davlati 78 milliard dollar zarar ko'rgan. Shuncha pul sarflashiga qaramasdan Pokistonda terror hujumlari 5 yil ichida 644.554 taga yetgan. Mana azizlar, ko'rinib turibdiki, bu din dushmanlari hech qachon hisobotni aniq keltirmaganlar. Boshqa askarlarini ruhini cho'ktirmaslik uchun kerak bo'lsa 10 barobar kamaytirib aytib kelganlar. Alloh taolo biz mujohidlarga nusratini berib, Pokiston fathini yaqin qilib bersin. Amin. الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد खुदा के दीन के लिए खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सरफरोश चल पड़े खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सभी लुना सभी लुना यही है अपना रास्ता सभी लुना सभी लुना سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد alloh rozi bo'lsin abdurashid mana o'tgan safar boshqa mamlakatlarda yurgan birodarlarimizdan kelgan savollarga javob tariqasida bir yangi loyiha tayyorlagan edik. Hozir mana shu loyihani davomini muxlislarimizga eshittirish navbati keldi. Keling bo'lmasa Ahmad aka, biz ham birgalikda tinglaymiz. Bismillah. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Uning asl vazifasi nima? Uning borar manzili qayer? Inson nimaga, qanday amal qilsa, o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi? Mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan. Faqatgina Alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ular aytdilar: Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan. Savol: Ota-ona roziligisiz jihod qilish mumkinmi degandi. Jihodga borish uchun ota-ona roziligi shartmi? Agar uning qarzi bo'lsa-chi? Iltimos, shu savollarga oyat va hadisdan hujjat keltirsangiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi jumhur ulama bu hadis shariflarni sharh qilganlarinda aytganlarki, ayaga va otaga yaxshilik qilishlik va onlarga xizmat qilishlik bir musulmonning ustundagi, bo'ynundagi vojibatdir, onlarga xizmat qilishi kerak. Lekin qachonki aya va ata kishiga Allohni farz qilgan bir narsani band qilib qo'ysalar, yasaq qilib qo'ysalar, shu paytda ayaga va otaga itoat qilinmas. Misal, agarki, agarki aya va ata bir kishiga mustahab bo'lgan bir narsani qilmagin desalar, shu paytda ayaga va ataga itoat qilishlik kerak. O mustahabni qilmaslik kerak. Lekin, lekin aya va ata kishiga namoz o'qishni band qilsalar, desalarki, namoz o'qimaysiz. yoki Ramazon oyida roza tutmaysiz deb band qilsalar, ana shu paytda ayaga va otaga itoat qilinmas. Chunki onlar Allohning farz qilgan bir ibodatni band qilyaptilarki, shunday bir narsada bironta mahluqatga itoat joiz emasdir. Shuning uchun agarki aya va ota farz ayn bo'lgan bir ibodatni yoki on narsani o'g'illariga band qilib qo'ysalar, onlarga shu narsada itoat qilinmas. Shuning uchun agarki jihad farzi kifoya bo'lsa, shu paytda ayaga va otaga itoat qilishlik kerak. Lekin agar jihad farzi ayn bo'lib qalsa, shu paytda ayaga va otaga itoat qilinmas, xuddi namoz qilganimizda ayamiz, otamiz qanday bizni band qilganda itoat qilmaymiz, xuddi shunday Jihad ham farz ayn bo'lganda ayamiz va atamiz band qilsalar, ularga itoat qilmaymiz. Ana Abdullah ibn Abbosga bir kishi kelganlar va deganlarki, "Ben Rumlar bilan jang qilishlikka nazir berganman, lekin ayam va atam meni shundan band qilyaptilar. Menga Rumlar bilan jang qilishlikka ijozat bermayaptilar" deganda, shu paytda Abdullah ibn Abbos deganlarki, Rumlar sendan tashqari boshqa birini jang qilishlik uchun topadilar. Sendan tashqari boshqalari ham jang qilsa bo'ladi deganlar, chunki shu paytda Rumlar bilan jang qilishlik farzi kifoya bo'lgan. Xo'p, jumhur ulama va hamma olimlar ittifoq qilganlardirki, jihad farzi ayn bo'lganida aya va ata biron kishiga jihadda farzi ayn bo'lgan bo'lsa, ayaga va ataga itoat qilinmas. Xo'p, bu narsa inshaalloh yaxshi tushunarlik bo'ldi. Lekin bu vaqtda olimlar bir narsani istisno qilganlarki, agar kishini ayasi va atasi kishiga jihatga chiqishlikka ijozat bermasalar va o paytda jihat farz ayn bo'lgan bo'lsa, va kishining ayasi yoki atasi juda cho'l yoki kampir bo'lgan bo'lsa yoki kasal bo'lgan bo'lsalar va shu kishining Alloh yo'lida jihatga chiqishi bilan agar ayasi va atasi halaq bo'ladigan bo'lsa yoki zoyib bo'ladigan bo'lsa, ana shu paytda jihatga chiqishlikka bir o'zur paydo bo'ladiki, inshaalloh shu kishi e, gunohkor bo'lmas deb ba'zi olimlar kitoblarida shu narsani qo'shib qo'yganlar. Ya'ni e, kishini ayasi va atasi agar halaq bo'ladigan bo'lsa yoki zoyib bo'ladigan bo'lsa, shu kishini jihoda chiqishligi bilan shu kishi orqada qolib ayasini va otasini xizmatini qilib turishligini ba'zi olimlar javoz berganlar. Xo'p, endi ikkinchi savol, agarki bir kishi qarzdor bo'lgan bo'lsa, qarzlari bo'lgan bo'lsa, shu kishi Alloh yo'lida jihodga chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, hukmi qanday bo'ladi? Jumhur ulamo jihad farzi kifoya bo'lgan paytda Ya'ni musulmonlar tinch va salomatda bo'lgan bo'lsa va kuch va quvvatlari bo'lgan bo'lsa, shunday bir holatda bir kishi qarzdor bo'lgan bo'lsa, jumhur ulamo shu kishining jangga chiqishlikni makruh ko'rganlar. Hatto ba'zi olimlar ham band qilganlar, jihatga chiqmasin degan ulamolar ham bor va ba'zi olimlarda makruh ko'rganlar Taki shu kishi e, o'zini bo'ynidagi qarzni to'lasin va shu bilan jangga chiqsin deganlar. Ya'ni aksar ulamolar makruh ko'rganlar, band qilgan ulamolar ham bor va ba'zi olimlarda o'zini o'rniga biron kafil yoki biron rahin berib qo'yib turib jihatga chiqsa bo'ladi degan ulamolar ham bor. Bu farzi kifoya bo'lgan paytda agar jihad farzi ayn bo'ladigan bo'lsa, ana shu paytda hamma olimlar ittifoq qilganlarki, qarzdar bo'lgan kishi qarzi bo'lgan kishidan ijozat so'ramasdan Alloh yo'lida jihadga chiqishli unga farz ayn bo'lgandir, uni jihadga chiqib borishli kerak. Chunki xuddi o kishiga qandayki namoz farz ayn bo'lgan bo'lsa va biron qarzi sababli namozini qo'yamaydigan bo'lsa, o kishidan saqit bo'lmagan bo'lsa yoki Ramazon rozasi qandayki bir qarz sababli bir kishidan saqit bo'lmagan bo'lsa, jihad ham farz ayn bo'lganida biron qarz sabablik kishidan saqit bo'lmas. Shuning uchun shu kishining Alloh yo'lida chiqib jihad qilishlik shu kishiga farz ayn bo'lgandir. O kishining jihadga chiqishligi kerak. Endi bu yoqda qarzga aloqali ba'zi bir hadis shariflar bor. Bunlarni zikr qilamiz. Birta adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kelgenler ve diyenler ki fekale ya Resulallah eraeyte in kutiltu fi sebilillahi etukefferu anni hatayaya. Bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kelle ve ettiler ki ey Allah'ın Resulü nime eytesiz? Eğer ben Allah yolunda öldürürsem menden hamma hata kemçiliklerim, günahlarım geçiriledimi deyip de kale naam in kutilte ve ente sabirun muhtesibun muqbilun غير mudbirin إلا الدينا فإن جبريل عليه السلام qala li zalik payg'ambar sallallohu deganlarki, ha, bali, agar siz sabr qilayotgan va ajringizni faqat Allohdan xohlayotgan, dushmanga arqanizni qaytmasdan oldinizni 100% jang qilayotgan Halatda agar siz o'ldirilsangiz, Alloh taolo hamma gunohlaringizni kechiradi, magaram qarzni kechirmaydi. albatta Jibril alayhisalom menga shunday aytdilar deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu hadis sharifni aytib qo'yganlar bu hadis sharifni Muslim rivoyat qilgan sahih bir hadisdir. Shuning uchun jangga chiqmoqchi bo'lgan birodarlar, qarzdor bo'lgan birodarlar shu qarzlari masalasida juda hassas bo'lsinlar. Lekin jihad farzi ayn bo'lganda albatta kishini hech bir ma'zirati qabul qilinmas. Alloh yo'lida cihatga çıkışlı şu kişiye kerakli buladı. Ana shunga alakalı başka bir hadis şerif var. Bukhari ve Müslimde ötken bir hadis şerif. Hazreti Jabir sahabilerden Hazreti Jabirni dedesi Abdullah ibn Haram Uhud de cenge çıkkenlerdi ve şu kişi qarzdor bulgenlerdi. Ya'ni bo'yinlarida kub qarzlar vardı. Lakin şu kişi Uhud cenginde şehit kılındılar, şehit buldular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kişi hakkında şunday ettiler ve kal ma zalatil melaiketu tuzilluhu bi ecnahatiha hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki siz onu kurtarken keç feriştiler kanatları bilen sayalayıp turgenlerdi deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kişini maktayıp koydular. Halbuki bu kishi Uhud jangiga chiqqanlarida qarzdor edilar va qarzdor bo'lgan holatda shahid bo'lganlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu hadis sharifni shu kishi haqida aytib qo'ydilar. Va yana boshqa bir rivoyatda Tirmiziy rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Haram o'g'li Jabirga shunday dedilar: "Afala ubashshiruka bima laqiyallohu bihi abak ma kallamallohu ahadan qattu." illa min vara'i hicabin ve ahya abaka ve kellemahu kifahan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki seni Allahu Teala'nın deden bilen uçlaşkenler seni beşaret vermeyeyim mi? Allahu Teala bir on kişi bilen gepleşmegen megerem gepleşken bulsa bir perdenin arkasından gepleşkendir. Lakin Allahu Teala seni dedeni tiriltti ve o bilen perde bulmazdan gaplashdi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kishi haqida shu hadisni aytib qo'ydilar. Keyin Jabir dadalarining qarzlarini to'layib qo'yganlar edi. Ya'ni Alloh yo'lida jihad farz ayn bo'lgandan keyin bironta ma'zarat kishining Alloh yo'lida jihadga chiqishligini ma'zarat bo'lmas. Chunki ummatga kelayotgan zarar, ummatga kelayotgan qiyinchilik shu qarz bergan kishiga keladigan qiyinchilikdan albatta yana kattaroqdir. Biz bu yoqda qarzdor bo'lgan birodarlarimizga shunday bir ikki nasihat qilamiz. Oldin ham aytganimiz kabi, agar qarzlarimiz bo'lgan bo'lsa va agar shu qarzlari sabablik Alloh yo'lida chiqamaydigan bo'lsalaring, hozir paytimizda ilm va aql egasi bo'lgan hamma kishilar tomonidan ittifoq bo'lgandirki, hozir paytimizda jihad farzi ayndir. Chunki musulmonlarning qo'lidan olinmagan joy qalmagan. Musulmonlarning hamma ayollari, bola chaqalari, cho'l kampirlari hamma gun qatl qilinib turibdi. Balki musulma irziga tajovuz qilinib turibdi. Shunday bir holatda hamma musulmonlarga jihad qilishlik farzi ayndir. Şunun uchun biron kişiden ayasını atasının razılığını soramazdan ve karızlar bo'lgan bo'lsa, qarz olgan kishining iznini, icadetini soramazdan Allah yo'liga çıkışlı kerek. Şunu için hatta bazı bir kitapları da cihat jihad farzi ayn bo'lganida kishi ayasi, atasidan so'ramasdan, qul sayyididan so'ramasdan, ayal xo'jayinisidan so'ramasdan Alloh yo'lida jihadga çıkışlı kerek. deb kitoblarda yozilgan. Agar ba'zi birodarlarimiz qarzlar bo'lgan bo'lsalar, onlar Allohga duo qilsinlar va qo'llaridan kelsa o'zlari o'rinlariga bir kishini kafil qilib qo'ysinlar yoki biror narsani rahim berib qo'ysinlar, Allohga tavakkal qilib, Alloh yo'lida jihadga chiqsinlar. Lekin bu yoqda shuni ham eslatamizki, qarzdor bo'lgan birodarlarimiz Alloh yo'lida jihadning farziyatini bahona qilib o'zlari bo'yinlaridagi qarzni to'lamasdan o'zlariga bir bahona olib qochib kelmasinlar. Ya'ni buni o'zlariga bir qochish yo'li qilmasinlar, balki qo'llaridan kelgancha harakat qilsinlar, qo'shish qilsinlar, shu qarzlarni to'lashlikka agar mumkin bo'lmasa axir shu bilan Alloh yo'lida Allohga tavakkal qilib chiqsinlar. Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Shu bilan shu ikkita savolga javob berishlikka harakat qildik. Alloh taolo bilgan ilmlarimiz bilan amal qilishlikni hammalarimizga nasib qilsin. Jazakumulloh xayran. Subhanakallohi bihamdik nashhadu an la illa ant nastagfiruka va natubu ilayk. Qanchadan qancha insonlar bor. Bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. Biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihatga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi uchta w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz endi internet orqali muxlislarimiz yuborgan xatlar bilan tanishib chiqamiz mayl rudan abdulloh ismli birodar savol bilan murojaat qilibdilar Assalomu alaykum birodar. Sizdan bir iltimosim bor. Agar imkoningiz bo'lsa, fidoilik amaliyoti haqida ma'lumot bersangiz. Oyat va hadis bilan. Hozir ko'p birodarlar shu haqda ikkilanishyapti. Bu borada navbati bilan inshaalloh keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz. Mail agentdan o'zini mu'min deb nomlagan birodarimiz shunday deb maktub yo'llabdi. Jundrahmon saytiga kira olmay yurgan edim. Sizlar bilan oxirgi gaplashganimizdan so'ng qozoqlar sizlarning saytingizni berkitib qo'ygan deb o'ylagan edim. Ha, mujohidlarga salomlar bo'lsin. Alloh ularni o'z yo'lida sobit qadam qilsin. Hurmatli mu'min birodar, endilikda bizning eshitirishlarimizni va umuman biz haqimizdagi yangiliklar Jundurrahmon biz va avvalgidek furqon.com sayti orqali topishingiz mumkin. Muhojir Abdulmalikning biz mujohidlarga tilaklari. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin, amin, amin. Aziz mujohidlar, sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Bir kazzob imom sizlarga juda katta tuhmat qilibdi. shunga e'tibor bermasdan, xafa bo'lmasdan bu da'vatni davom ettiraveringlar. Iltimos, chunki O'zbekiston islomiy harakatini biz juda yaxshi bilamiz. U kazzob aytgan bo'xtondan boshqa narsa emas. Uni Alloh o'zi jazosini bersin. Amin, amin, amin. O'zbekiston islomiy harakati to'g'risida odamlar juda yaxshi fikrda. U kazzob bu jamoatga qiziqayotgan ko'p yoshlarni yo'ldan urish niyatida. men uni gapini eshitib uning haqqiga ko'p duoibat qildim Allohdan shuni so'raymanki u bu dunyoda ham oxiratda ham xor bo'lishini amin amin amin birodarlar biz inshaalloh sizlar bilan bormiz sizlar bilan bizning jasadimiz bitta inshaalloh kim sizlarga dushman bo'lsa biz uning dushmanimiz agar kim sizlarga do'st va birodar bo'lsa biz unga do'st va birodarmiz inshaalloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh alloh sizdan rozi bo'lsin muhojir abdulhamid navbatdagi maktub mailrudan mujohid ismli birodar biz mujohidlarga tilaklarini bildirganlar aziz mujohidlarga katta rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Amin. Va jannati firdavs ahlidan qilsin. Amin. Alloh qadamlaringizni sobit qadam qilsin va mana bunday og'ir sharoitda bizga qilayotgan yaxshiliklaringizni Alloh qabul qilsin. Amin. Sizlarga malomat qilayotgan kofir va munofiqlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Amin. Odnoklassniki saytidan muxlis birodarimiz Muhojir Mujohid Alloh rozi bo'lsin sizdan aziz birodarlar. Ushbu maqolangizni o'qib chiqib qalbim ancha taskin topdi. O'sha lo'lini mujohidlarga qarshi gapirgan bir necha filmlarni ko'rib hayron qoldimki, nahotki shular rost bo'lsa deb. Mana endi tushunib yetdim. Aniq lo'liligi tayini bo'ldi. Alloh uni asl basharasini ochdi. Allohu akbar. Ana endi bir havaskor shoir birodarimizning maktubini o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men bir she'r yozgan edim. Shoir emasman-ku, lekin jihodga bo'lgan qiziqishim ilhomlantirdi. Shu she'rni sizlarga yuboryapman. Xato kamchiligi bo'lsa, ustozlar nazar tashlab qo'ysa, yaxshi bo'lardi. mana bu kun barcha mujassam kimda qayg'u kimlarda alam ko'zlarimni ochsam da yumsam haqqin talab qilmoqda bolam o'zimdamas aslo xayolim hatto haqqin so'rar ayolim ularga men o'lja bo'lsam bas foyda bermas dunyo va molim hammamizga qo'yilgan taroz amallarim edi juda oz hamma aqlin yo'qotgan kunda xotirjam nafs shahidlar xolos. Musulmonlik davosin qilib, tog'itlarga o'tdik bo'ysunib, bizlar yig'lab tursak xo'rsinib, faqat shahid turardi kulib. Juda ham kech, yo'q endi chora, tarozibon olmaydi pora. Amallarim yaroqsiz deya keltirdilar yaroqsiz qora. Alloh rozi bo'lsin bu ijodkor birodarimizdan. Abdulloh Abdulloh ismli birodardan. Assalomu alaykum aziz juma dasturini olib boruvchi mujohid birodarlar. Sizlarni avvalo Allohning roziligi uchun va kalimasini oliy qilib islom dinimizni oliy qilish yo'lida qilayotgan xizmatlaringni Alloh dargohida qabul etib, o'z marhamati ila sizlarni ajr va mukofotlar bilan mukofotlasin. aziz mujohid birodarlar sizlarni juma dasturingizni doimo tinglab boramiz va har gal tinglar ekanmiz Allohdan duo qilib sizlarni bu dasturlaring bardavom bo'lishligini Allohdan so'raymiz bizga sizlarni barcha tayyorlagan sahifalaringiz yoqadi Garchi internetdagi saytlarimiz kufr tomonidan bir necha marotaba hujumga uchrasa-da, muxlislarimiz yangi saytlarimizni tezda topib olmoqdalar va saytimizga tashrif buyuruvchilar soni kundan-kunga oshib borayotgani ham bizni xursand qilmoqda. Alhamdulillah. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor Ana endi birodarimiz Mujohid Ne'matullohga navbatni beramiz. U kishi ham tayyorlab kelgan narsasini o'qib beradilar. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur hilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashhur Birlashgan Qirolliklar, ya'ni Britaniya va Qo'shma Shtatlar o'zlarining so'nggi askarlarini Afg'onistondan olib chiqib ketar ekan, yuzlab harbiy bazalar, minglab mashinalar va tonnalab texnikalar yig'ishtirilmoqda va vatanga jo'natilmoqda va sotilmoqda yoki axlatga tashlanmoqda. Bu ishlar qanday bo'layotganini BBC muxbiri Dominik Beylining ma'lumotlaridan foydalanamiz. Afg'onistondan Minal kufr askarlarini olib chiqish, ularni faqatgina samolyotlarga o'tkazib jo'natishdan iborat emas. Behisob texnikalarni quruqlik, havo va dengiz orqali olib ketishlari kerak. Bu ishlarning hammasi bu yilning 31-dekabrgacha tugatilishi va shunga qaramasdan Afg'onistondagi janglar ham o'z vaqtida davom etib turishi kerak. NATO kuchlarini hisob-kitobiga ko'ra 2012 va 2014-yilning dekabriga qadar 218 mingta transportlar va bundan tashqari harbiy texnikalar joylashtirilgan konteynerlar Afg'onistondan olib ketilishi kerak. hozirga qadar 80 mingta transportlar jang maydonidan olib ketilgan. Faqatgina Birlashgan Qirolliklarning, ya'ni Britaniyaning o'zi Afg'onistondan nimalarni olib ketmoqda? Birlashgan Qirolliklarni Afg'onistondan chiqib ketishi uchun 600 million dollar xarajat qilish kerak. 5500 ta konteyner texnikalar, 3345 ta transport va muhim texnikalar, 50 ta samolyot, 400 tonna o'q dori qutilari, 5200 ta askarlar. 2014-yilning oxiriga qadar Britaniyaliklar 3000 ta transport va 5000 ta konteyner texnikalarini olib chiqib ketarkan, ayrim texnikalar qaytarib olib ketilmaydi, balki sotiladi. Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondan chiqib ketish xarajati 6-8 milliard dollarga to'g'ri keladi. Ulardan 20 mingta konteyner texnikalar, 24 mingta transport, 38 mingta askarlar. Shu kunga qadar Qo'shma Shtatlar 300 ming tonna texnikalarni olib chiqib ketganlar. Lekin Britaniyadan farqli o'laroq ko'p narsalar olib ketilmaydi. Kerakmas bo'lgan narsalar, buzilgan ishdan chiqqan texnikalar berib yuboriladi va sotiladi yoki chiqindiga chiqarib yuboriladi. Afg'onistondagi NATO kuchlaridan tashkil topgan ISAF harbiy kuchlarining spikerining aytishicha, 15 mingta transport vositalari 2014-yildan keyin bo'ladigan janglar uchun Afg'oniston hukumatiga hadiya sifatida taqdim qilinadi yoki chiqindiga chiqariladi. Ular ichida 1600, 1700 tasi mina va pistirmaga qarshi ishlab chiqarilgan transportlar ham bor. Ularning har birining qiymati 1 million dollar turadi. NATO kofirlariga tegishli bo'lgan harbiy postalar va harbiy bazalar yopiladi va Afg'oniston murtad hukumatiga topshiriladi. Harbiy bo'lmagan jihozlar, misol uchun shkaf, stol, stul, kompyuter va televizorlar afg'on kuchlariga topshiriladi. Agar ularga kerak bo'lsa, oladilar yoki u narsalar ham chiqindiga chiqariladi. Afg'onistondagi kofirlarning yuk va texnikalari 3 xil yo'l bilan olib ketiladi. Birinchisi havo yo'li bilan. Yuklar Quvayt va Qatar davlatlariga tashiladi. Trassa yo'li bilan Pokistondan Karachi portiga tashiladi. Lekin bu yo'lning yopilib, ochilib turish xatari bor. Trassa va temir yo'l bilan Afg'oniston shimolidan O'zbekistonga va u yerdan Qozog'iston orqali Gruziyaga yoki Rossiya orqali yuklar Latviyaga tashib ketiladi. Mr. Wrightning aytishicha, agar Pokistonning trassa yo'llari yopilib qoladigan bo'lsa, unda qurollarni olib chiqib ketish xarajati 100 million dollardan ham oshib ketishi mumkin. Hozirda yuklarning atigi 3% O'rta Osiyo orqali olib ketilmoqda. 42% Pokistondan olib ketilmoqda. Hozirda Afg'onistonda davom etib kelayotgan urushni qurol aslixalar bilan ta'minlash uchun qurol aslixalarining 3 dan biri O'zbekiston trassa yo'llaridan olib kelinmoqda. Britaniya va O'zbekistonning kelishuviga ko'ra, Britaniya O'zbekiston mintaqasini ishlatganligi uchun 900 ming dollarga teng harbiy aksessuarlar va transport qismlarini berar ekan. 2014-yilning 31-dekabriga qadar kurash davom etadi. Hozirda NATO askarlari 57 ming kishini tashkil qiladi. Ularning yarmi Amerika askarlaridan tashkil topgan. Britaniyaning 10 ming kishilik armiyasidan hozirda 5200 tasi Afg'onistonda faoliyat qilmoqdalar. Kufr askarlaridan qanchasi Afg'onistonda qolishligi to'g'risida hozirda hali ham kelishilmagan. Bundan tashqari, Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi xavfsizlik kelishuvi va Amerika askarlarining 2014-yildan keyingi faoliyati haqida kelishib olinmagan. Agar kelishuv amalga oshirilsa, unda 15 mingta milal kufr askarlari Afg'onistonda ustoz, yo'llanma beruvchi va ayrim hollarda mujohidlarga qarshi operatsiyalarda qatnashadilar. Britaniya harbiy qo'mondonlarining aytishicha, kelishuv imzolanmagunga qadar kur davlatlari tomonidan Afg'onistonga hech qanday yordam qo'li uzatilmaydi. Lekin shunga qaramasdan Britaniyaning 100 ta askari yo'llanma beruvchi sifatida Qobul yaqinidagi Afg'on milliy murtad askarlari akademiyasida xizmat qiladilar. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Birodar dunyoga berilib ketib, o'zingga bunchalar aylama jabr, ozgina matohga kerilib ketib, yodingdan chiqmasin o'lim va qabr, bir kuni albatta bo'larsan duchor, oshiqma hozircha qilib tur sabr, u kunda hasratda qolmagin nochor, yodingdan chiqmasin. O'lim va qabr do'stlar ham qabrga qo'yarlar qadam va tashlab ketarlar seni birma-bir do'stlaring yodingdan chiqib qolsa ham yodingdan chiqmasin. O'lim va qabr tug'yonlar qariga uloqsang budam tiriklik chog'ingni etmasang qadr unutma bir odamsan odam yodingdan chiqmasin. O'lim va qabr mahsharda bo'larsan Robbingga duchor va hisob bermog'ing o'shal kundadir. Shaytonning makr zikriga aldanma bekor, yodingdan chiqmasin o'lim va qabr, tavbadan nariga o'tmasin xayol, g'oz qadding bukilsin, qolmasin kibr, valilar boshida g'uvlagan savol, yodingdan chiqmasin o'lim va qabr, zulmatli yo'llarda yo'lingni to'sdim, hayoting berilgan buyuk tuhfadir, iltimos so'zimni unutma do'stim, yodingdan chiqmasin o'lim va qabr. jahonda nima gap qisqa satrlarda pokiston ichki ishlar bosh vaziri nisar alixan pokiston toliblariga kelinglar qurollaringni tashlanglar o'rniga bir kriket o'yinini o'ynab do'stona aloqalarni tiklaymiz dedi toliblar esa Bu ahmoqlar yoshlarni jihoddan to'sib, ularni bekorchi ishlarga chaqiryapti. Biz kreket va boshqa bekorchi ishlarga qattiq qarshimiz. Shariat tiklanmas ekan, biz hech qachon kelishuvga rozi bo'lmaymiz deb aytdilar. Amerika Qo'shma Shtatlarining San Fransisko shahridagi mashhur Oltin darvozalar nomli ko'prik 2013-yilda o'z o'zini o'ldirish joyi sifatida o'ziga xos rekord o'rnatgan edi. 2013-yilda 70 metrlik bu ko'prikdan o'zini San-Fransisko ko'rfazi suvlariga tashlash orqali 46 ta odam o'lgan. Yana 118 nafari joniga qasd qilishni rejalagan. Amerikaliklarni politsiyachilar nasihat qilib, ularni bu ishdan qaytardilar. Hozirda ko'prik tagiga maxsus to'r o'rnatishni rejalab turibdilar. Ammo bu turning narxi 66 million dollar turar ekan. Oq uy rahbarlari Afg'onistonda qolgan 33 ming Amerika harbisini yil oxiriga qadar olib chiqishni Pentagonga buyurdi. Shuningdek, NATO bosh kotibi Andres Fok Hamid Karzay bilan kelisha olmasa, Afg'onistondagi barcha kuchlarni olib chiqib ketishni aytdi. Zalil Britaniyaning adolatsiz sudi O'tgan yili Londonda Britan harbiysi Li Rigbini urib o'ldirgan ikki musulmonga hukm o'qidi. Musulmonlardan biri Michael Adibaloja 29 yoshda, yana biri Michael Adibawal 22 yoshda. Ikki musulmon sudyaning bu qarorini eshitib, o'z noroziliklarini baqirib izhor qildilar. Shuningdek, sud katta Michaelga umrbod qamoq jazosi kichik Maykelga 40 yil qamoq jazosini belgiladi. Qiziq, o'lgan harbiy agar o'lmay qolib, ikki musulmonni o'ldirganida unga ham 40 yil yoki umrbod qamoq jazosi qo'llanilarmidi? yoki ruhan zaif deb unga tegilmasmidi? Nigeriyada Boko Haram jamoati mujohidlari Nigeriya shimolidagi Yobe viloyatida harbiy o'quv markaziga amaliyot qilishib, bo'lajak askarlardan 60 dan ortig'ini yo'q qildilar. Nigeriya ommaviy axborot vositalari hujumni maktab bolalariga bo'lgan deb jar soldilar. Prezident Goodluck Jonathan mazkur amaliyotni shafqatsiz deya aytib o'tdi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, O'zbekistonda diniy ekstremistik va terrorchi tashkilotlarga mansublikda gumonlanayotgan 1500 ga yaqin kishi qidirilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi tomonidan tuzilgan ro'yxatga 1444 shaxs kiritilgan. Bularning 633 nafari O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari emish. Shu bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi juma dasturlarimizda yana sog' salomat iymonlashgunimizcha xayr, omon bo'ling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. ويرى في الموت بشارة نزل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا رب بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارة